to za mu tafi malami na gaba malami na gaba shine wato malam muhammad umar daga zungumari arama ne amma yau ya bar layin alarmomi sannan tare da shi akwai arama musa abubakar daga nan akko kuma a wannan anguwa ta urugbeje abubakar musa kuma ɗa daga limami na wannan masallaci abubakar musa yanzu yana kusa sai zo ya karanto mana hannun alkurani mai girma kafin isowa shi malam a cire wannan kwaron na da kuma kayan rikici yana so ya kaya kirki ne Allah akbar ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما نعم وكذلك نجزي المحسنين وآودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يكره الظالمون واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب الله أكبر قالت ما جزاء من أراد بأعلك سوءا إلا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين اه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Allah madaukakin sarki da ya rayuwar rayuwarmu ya zo ga wannan lokaci kuma ya halarto da mu ga wannan guri mai albarka a wannan gari na Akko a wannan anguwa na wuraburiji ba? wurabureje kasan shaiku a wannan kofa na limaminmu jauro musa da muna roƙon allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin wannan taruwa namu ba wasu ya ce waiwaye a don tafiya wato da farko ina mai ƙara gode allah madaukakin sarki da ya kaddara mana wannan rana kuma ya sa wannan lokaci kama iri na ni a ce zan zo tsaya nan ce wani abu to bangare guda na fargama amma na duba ko bangare guda sai ji farin ciki saboda tafiya a gaban manya in kai tuntube sai ta taro ka in za ka faɗi ta taro ka to wannan muna fatan Allah madaukakin sarki zai sa ƙarfa gwiwa mu ya karfafa to maudu'in da aka bani aka ce zan yi bayani a kai kusan tunda muka fara wannan wa'azi ba garin da za a je ba a yi wannan maudu'i ba shine muhimmancin neman ilimi to amma yanzu a gashin gaskiya wannan maudu'i dai wannan karo na tausaya mata an ba da ita a hannun ɗalibi ƙarami saboda haka sai ta yi haƙuri kuma ina ba da uzuri na ga malamai duk abin da aka zana kuskure ƙofa abu da take a tayar ta na farko muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa mu wanye lafiya maudu'in shine fadlul ilmi wa khabrul jahal halalan mai ilmi da kuma neman ilmi da kuma hatsarin zama da jahilci ya'yan wa musulmi matasa kuma dama wannan kwamiti namu na da'awa ce amma ta matasa ce to saboda haka matasa kalubale duk mutumin da ya zamanto bayi da ilmi kuma baya neman ilmi to akwai matsala a rayuwan a nan duniya zamantakewan duniyan kanta balle kuma zau bangaren addini to muna roƙon Allah madaukakin sarki yasa duk abubuwan da malamai suke karantar da mu ya zamto muna tuwa da shi wajen yin aiki da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ilimi idan aka ce ilimi kai da kaji abun an ce ilimi ai kasan abu ne mai zurfi to ya tarihin ilimi malamai suka ce shine hiya ma'rifatu shay'i ala haqiqatihi ka san abu asalin yadda yake ba kwatance za a yi ko wani abu na abun nan ba wannan shine ilimi to farko dai Allah madaukakin sarki yana faɗa an ramma cikin suratu baha wa qur rabbi wa qur rabbi zidni ilma na'am ya sake cewa cikin suratul zumar qul hal yastawi allazina قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يا فاكهه فاكف على سورة المجادلة يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نعم يساك فلاتكن سورة فاطر إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده الألماء الله يساك على خير أيها المسلمين الله تبارك وتعالى كيف yake faɗa محمد صلى الله عليه وسلم yace wa qurwa bi zidni ilman ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace ya Allah kara min ilmi kaga da akwai wani abu fiye da ilmi da za a ce annabi ya roki Allah ya kara masa shi to da baraka ilmi ba amma dai kaga babu ni shi ya saka ce nemi Allah ya kara masa ilmi haka nan ya sake faɗa cikin suratu suratu zumar ita shin za su zama ɗaya hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun Allah ta'ala tambaya ke wannan tambaya ce shin za su daidaita ne wanda suka sani da kuma wanda ba su sani ba amsan shi ne ai kowa ya sani ba za su zama ɗaya ba Allah ya ce innama yatazakkaru ulul albabu kadai masu sanin wannan al'amarin ko su ne ma bauta hankali ya sace faɗa cikin suratul mujadala ce lalle Allah madaukakin sarki yana ɗaga darajar waɗanda suka yi imani a cikin ku da ma wanda Allah ya ba su ilimi Allah ya na ɗaukaka darajar saboda haka she kun ga ilimi daga daraja yake baya kaskantarwa duk lokacin da ka nemi il ka tashi neman ilimi bi iznillahi daukaka zaka samu insha Allah a nan duniya da kuma lahira in kuma ka je neman kuɗi ne ko wani abu da daban wajen ilimi to insha Allah umma ta daga ka sai ta jefar da kai amma banda ilimi ya sake cewa cikin suratu fatir ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kadai abun sane waɗanda suke jin tsoron Allah sune malamai kaga wannan jahili baya ciki idan ka zanto kana da jahilci ashe kai baka fannin layin masu tsoron Allah kuma kaɗai fa tsoron Allah shine mafi rinjayen al'amura gaba ɗaya ma to Allah madaukakin sarki ya samu dace yayin wa musulmi addinin musulunci ba shi yiwuwa sai da karatu sai an nemi ilimi kuma yin aiki da ilimin shi zai baka samun kafuwa kan musulunci shi yasa wani malami ke cewa talabul ilmi shadid wa hibzuhu ashaddu min talabihi wal amalu bihi ashaddu min hibzihi yace neman ilimi yana da wahala amma kuma kiyaye shi ya zama ka rike shi yafi neman ma wahala bayan ka nema ka kiyaye kuma yin aiki da ilimin shi kuma ya mafi wannan abubuwa biyun wahala to Allah madaukakin sarki ya yassare mana yadda zamu nemi ilimi mu kiyaye kuma mu aiki da shi na'am hadisi ya tabbata daga mu'awiya Allah shi yarda da shi daga manzon Allah tsira da mancin Allah tabbata gare shi yace annabi yace man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ta'ala ya nufe shi da alheri yufaqihu fid din sai ya sanar da shi addini ba tarin dukiya ko wani daukaka na gidan duniya shine zai nuna Allah yana son ka da alheri ba a'a idan kaga bawan Allah yana kokarin neman ilimin addini kuma yana kokarin aiki da addini wannan Allah ya nufe shi da alherin duniya da kuma na lahira Allah madaukakin sarki ya datar da mu na'am wannan hadisi muttafaqun alaihi wa an ibn mas'ud radiyallahu an an garbo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi yarda da shi Abdullahi dan Mas'ud yace manzo Allah tsira da mun Allah tabbata gare shi yace la hasada illa fi babu hasada sai cikin abubuwa kwaya biyu manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi bil haqqi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu al hikmata fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha Abdullahi dan Mas'ud kenan yace manzo Allah tsirara mun san Allah su kara tabbata gare shi yace lallai fa babu hasara hasara haka ne ba ta da kyau amma babu hasara sai cikin abubuwa kwaya biyu da ake so a yi kenan amma tana da kyau mutum ne Allah ya ba shi kuɗi dukiya mai tarin yawa kuma sai ya zamanto yana kashe wannan dukiya bisa cancanta da inda Allah ya ce aiki da shi yana aiki bisa gaskiya to sai kai kuɗayen ina ma kai ma Allah ya baka kuɗi irin na wane ka zamto cikin masu aiki da abin da Allah ya ba su na dukiya kaga wannan asalinsa hasada ce amma nan guni annabi ya togance sai da wannan irin wannan din na biyu shine yace wa rajulun atahu Allahul hikima a samu mutum da Allah ya bashi hikima alhikima nan al'ilmi Allah ya bashi ilmin addinin musulunci to da Allah ya bashi wannan ilmi na addinin fa huwa yaqdi biha yana hukunci da ita gurgurun aiki da ita yana koyar da ita goyo allima kuma yana koyarwa da ita din mana shi din ma ya samu ilimin amma kuma yana aiki da abin da ilimin ce yayi kuma yana kokarin yada ilimin to kaga wannan sai kai burin Allah ka bani ilimi irin ilimi irin na ne ko irin na wane don in bi sahun irin aikin da suke yi kaga nan ba laifi wannan hadisi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito malai ce wal murad bil hasada abinda ake nabi da hasada nan gurin wa huwa an yatamanna mislahu kana burin ka zama irin wane da aka ce shi kaza ko mai dukiyan ko wannan mai ilimin na'am wa nabi Musa hadisi na gaba da ba Musa Allah shi yarda da shi radiyallahu an qala yace qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah dira da mun Allah tabbata gare shi yace masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm kamathali ghaythin asaba ardan فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والأشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتي مثالي نا masalu ما ba الله به من الهدى alhuda misalin الله da Allah ya tayar da ni da tsali ghaifin annabi yana ba mu misali ne da zamu fahimta ce kamar misalin ruwan sama ne da ya sauko a saba arban mazalar sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ruwa da ta sauko sai su samu kasa a dunkule kasa ta samu kasa da yawa fa kanat minha ta'ifatun ba to a cikin kasan sai ta samu wani yanki mai kyau qabilatil ma ta karbi ruwan nan wannan kasa fa ambatatil kala wal ushbul kathir sai ta tsirar da ciyayi da kuma abin tsiro masu yawa ku ku ci dabbobin ku su ci wannan ƙasa ke kyawun ƙasa kenan ta karɓi ruwan kuma ta fidda tsirai mai amfani ku kun ci dabbobin ku su ci annabi sallallahu wannan ƙasa na ɗaya kenan wa kana minha daga cikin ƙasan kuma akwai ajadibu akwai rairayi wanda amsakatil ma wanda yasa za ta rike ruwan fa nafa Allahu biha nam na wa kana a cikin daga cikin kasan akwai kasa ce wanda kamar wanda ya ba rairayi ba kasa kyakkyawa ita ma dai wanda muke amanna ita ko zan ce karali zan ce karali amsakatil ma ita sai ta rike ruwan amma kuma ba ta fito da tsire ba ai akwai za ku duba ko nan gabar da aku akwai wani kwari za ku ga yanzu na za ka samu ruwa cikin ta amma dai kuma ba zai yi ka je ka shuka a gurin ya tsuro ba saboda tsandauri ne guri ne mai tsauri amma amfanin ta ita ta rike ruwan sai ku zo ku sha ruwan ku shayar da dabbobinku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan kasa sai ta rike wannan ruwan sai ku amfana da shi mutane su amfana da wannan ruwan su sha daga ciki su shayar da dabbobin su kuma su shuka a wani bangaren ta wa asaba ta'ifatun ukhra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai ruwan nan ya sake samun wani kasa mai yankin wani kasa daga cikin wannan ukhra sai bai ce ma hiya qi'an ita wannan rairayi ce la tumsiku ma'an wala tumbitu kala'an ita ba ta rike ruwan kuma ba ta fudda tsoro a cikin ta wannan ya share irin jigawa mara amfanin nan wannan sai ka je yankin Nijar zaka ga irin wannan ayi ruwa ayi ruwa da amma ciyawa ba zai ba gure ba haka ne akwai su irin wannan Allahu akbar to wannan ita ce a cikin ƙasa ukun nan kaga biyunta masu amfani na farko za ta sha za ta karɓi ruwan kuma ta fidda tsuro ta fidda ciyawa kukuci dabbobin na biyu ita za ta karɓi ruwan ta riƙe amma ba za ta fidda tsiro ba sai ta tara ruwan ku je ku yi bayan dabbobi ko ku yi lambu a gefen ta dai amma dai gurin da yana da taurika na ukunsu shine ita ta ruwan zai dake ta zai shiga harkan amma kuma ciyawa dai bude dai fita kanta ba kun ga wannan na na'udhu billahi min hada ga wannan kasan na'am sai annabi yace to wannan fadhalika mazalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi wannan kasa kyakkyawa da kuka jin yace misalin shine wanda ya fahimci addini ko wanda ya fiqihu wanda ya zama ya fahimci addini kuma ya amfanar a cikin addinin da ya karanta bai tsaye a kansa ba sai ya karantar kuma ya aiki da abin da ya karanta annabi ya ce wannan shine misalin wanda ya fahimci addini kuma ya karantar abin da na zo da shi fa wa allama ya sani kuma sai ya sanar wannan saura kasashe biyun fa ko ɗaya wannan na ƙarshen kai wa masalu mallam yarfa bi zalika ra'san shine misalin wanda ko bai ma daga kansa daga wannan sako da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba walam yaqbal hudallah balle ma bai ma karbi shiryan da Allah ya aiko annabin da shi ba kaga wannan hasararre ne to kaga wannan in ka zauna da jahilci zaka siffantu da wannan kasa da muka fada ir Niger din ruwan ya daka ya daka yanzu duk wazin maluma da suke yana kara da shafukan sara zumunci ya hau facebook ya hau internet ko me za ga wazin wazuzzuka sai ya share da hannunsa ya kawo wani layi daban kun ga wannan abubuwa ne misali gashi nan yau wa'azi kana cikin gidanka kana cikin ɗakinka zai je sami ka ba sai ka je ba amma bai amfanar ba ba zai amfana da shi ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali kuma wannan gaskiyar misali kenan saboda haka ya wa musulmi ya wa matasa yan wa na mu tashi wajen neman ilimi na addini da kuma na zamani amma mu fifita ilimin addini saboda yanzu galibi abin da ya samu ake faɗo a wajen na zamanin ma an yi wazira na addini ne saboda haka ne musamman kuma idan kana so rayuwa ta yi daɗi ka koma zuwa ga Allah duk lokacin da aka ce ka tashi kashi mace za ka yi ilimi sai ka je ka ka shiga na addinin kuma kana yin na zamanin sai ya zama na addinin kamar rikon sa kai nan kashi ka fi damuwa da na zamanin wanda kana gani shi moriyarsa kana ganin sa anan ne Allahu akbar miskin marra wanda yake na addinin nan shine mai riba bawan Allah shi na addinin in kai shine garkuwa inna addinin nan ya wuce gaba bi izinin lahi na zamanin ma zai biyo baya ba tare da matsala ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito hadisi na gaba shi kuma an karbo daga sahal bin sa'ad radiyallahu an anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala qala li ali radiyallahu an manzo Allah dira da mun Allah sabbata gare shi ga sayyidina ali ce fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace sayyidina ali yace ya sayyidina ali da ya tayar da shi ko abin nan sai manzo Allah fa wallahi ina rantsuwa da Allah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan Allah ya shiryar da mutum ɗaya a sanadiyarka a sanadiyar ƙoƙarinka wajen isar da saƙo shi ya fi maka alheri sama da baka manya-manyan raƙuma jajaye kasar raƙumin ma kala-kala ba kowane raƙumi ba ke ambata irin dogaye manya ba yan na ƙasar nan ba ma irin na sudan manyan nan irinsu ake faɗa yanzu ka dara nan guri a zamanin munayen sai ka ce kamar irin manyan motoci ko sai ka ce kamar irin jogo coko su ne da motocin dako a yanzu kam to a da raƙuma ne motocin na wannan zirga-zirga amma yanzu kuma allah ya mai mana gurbinsa da wasu to yanzu sai mu ba da misalin da wannan to haka in kai kokari Allah ya shirar da wani mutum daya a sanadiyanka to yafi maka alheri sama da baka jajayen wannan raƙuma muttafaqun alai bukhari da muslim shi ma suka rawaito wannan hadisin hadisi na gaba ya zo daga abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma anna an ya sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah dira da mun Allah tabbata gare shi yace ballighu anni walau aya وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار نعم رواه البخاري إمام البخاري يرويته حديث نعم كما قال الله إلى رمان كان سبسا قريت بلغوا أني ku isar min da saƙona walau ayatan ko da aya ɗaya ce idan ka sani ka sanar karka rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku isar min da saƙo saboda ku isar yace wa hadithu an bani isra'ila kuma ku ruwaito dai ku haddato daga bani isra'ila wala haraj babu laifi amma sharadi wa man kadhaba alayya muta'ammidan duk wanda yayi ƙarya gare ni da gangan da ganganci ba hujja ba dalili ka sai ai annabi ya ce kaza a'udhu billah na'udhu billah astaghfirullah la ilaha illallah yau a kasan nan zan ce ko irin ma rayuwa da muke ne yanzu kaji mutun ya tafka ka tobara kawai sai ai annabi ma ya ce kaza ko mai tsalle magani don maganin su samu karbuwa kullum a kasuwa zaka ji sun da mutane annabi ya ce kullum maradin sababu ya bardu ina hadisi kaza kawai haka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda yayi ƙarya gare ni da gangan da ganganci annabi ya ce fal yatabawwa maqadahu minan nar ya tanadi wurin zaman sa wuta Allah ta'ala ya tsare mu ya koyan wa musulmi hakika ilimi shine gishirin rayuwa duk tafiyan da ba ilimi a cikinta hatsari ne ko ka gani ko baka gani ba to saboda haka ilimi kuma akwai abubuwa da tattare da su da dama dole farko za ka fara ka ji ba daɗi ka ji nan abubuwa suna za maka baya amma ka daure kana bi izinin Allah ka sa za ka samu abin nan shi yasa mai talimu yake faɗa yace akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa umbika amma jumu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa sibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani yace dan uwa yace baraka samu ilimi ba sai da abubuwa shidan nan yace zan baka su da bayani na farko yace zaka'un ya zamo kai kana da kwadayin abun wai zaka'un yana kana da kwakwalwa zaki na cewa ne zaki mutum ne mai fahimta ana faɗa ya ɗauka Tun an samu wannan sifa tare da kai biyu ne za ka samu ilimi na biyu ya ce wahirsu da kuma kwaɗayi son abin a rai yanzu da kake ga mutum in ya faɗi a neko ko a waye da yake jin bakin ciki hakan nan da in ya faɗi a ɓangaren hadda ko na hadisi ma zai ji bakin ciki haka da rayuwanta ta canza to ya zama sai kana kwaɗayin abin wahirsu wasu dibarun sun sannan kuma sai da haƙuri za ka zo wani gurin da ba ka da abin da za ka ci na yau ko abin nan na bakin kama na karya amma ka da shi amma kuma dole za ka je karatu to sai da haƙuri wa bulgatun na biye da shi kuma sai da guziri Allah ya kamo ne zamani da yanzu muke ciki wai ba wuce ce da'awa sai da dawa in babu dawa sai ya wuce dawa kuma ba za dawa ba ko to Allah ta'ala ya tsare mu shi ilimi sai da guziri yan uwa musamman zamani da muke ciki yau ba ga yaran masu hali su suka fi karatu nan na gwamnati ya gagara yawan yajin aiki malaman masu a hankali sai ka rasa gane bangare biyun kan don wa suke aikin ne su azun don talaka ne suke yi ko shugaban kasan don talakawa yake sai karasa gane haka Allah ta'ala ya taimake mu wa bulgatu sai da guzuri yan uwa sai na gaba ya ce wa suhbatu ustazin sannan sai ka aboci malami ka zauna da shi yau da gobe yau da gobe ka bibiya ka bibiya wa tsulu zamanin kuma sai ka haƙuri da tsawon zamani ilimi ba samun shi lokaci guda yau ka fita ka samu a'a wannan ba tsari ne na ilimi dole sai ka je ka yi ta dawo wannan shi sa magabata suka sha wahala wajen neman ilimi kaga mutum ya tashi daga dimmin duniya daga gabashi ya je yammaci ko daga arewaci ya je kudanci don neman ilimi Allah madaukakin sarki ya taimake mu nan su ne na'am manzo Allah ya ce duk wanda ya karya gare ne tare da gurin zaman sa wuta wannan hadisi bukhari ne da muslim suka rawaito hadisi na gaba ya tabo wa annabi hurairah radiyallahu an daga babu rilla Allah shi da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi da manzo Allah dira da mun da tabbata gare shi kala yace wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna rawahu muslim manzo Allah yace duk wanda ya shiga wata hanya don ya nemi ilimi a cikinta to Allah maɗaukakin sarki zai yassare ma ko zai sauwaƙe masa da wannan hanya zuwa hanyar shiga aljanna in dai ka tashi zaka je neman ilimi ne to kuma Allah zai sauwaƙe maka hanyar zuwa aljanna Allah maɗaukakin sarki ya sauwaƙe mana zuwa gidan aljanna na'am rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisi wa anhu aidan hadisi na gaba ma har yanzu ne daga babu Hurairah radiyallahu anhu Allah shi yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da mun Allah ka tabbata gare shi yace man da'a ila hudan ce duk wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a manzo Allah tsira da mun Allah tabbata gare shi duk wanda ya kira zuwa ga shari'a mutum yazo ya ce ya ku mutane ku yi kaza Allah ya ce ayi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza mutanen suka bi ta duk wanda ya wannan kiran yana da ladan wanda suka amsa wannan kiran kuma su ba tare da an tauye ladan wanda suka bi shi ba wannan hadisi shi ma imam muslim ne ya rawaito shi na'am hadisi na gaba har yanzu da daga Abu Hurairah Allah shi yarda shi yace qala qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da mun Allah tabbata gare shi yace idza mata bunu adama in qata amaluhu illa min salatin ita idan ɗan adami ya mutu in qada amaluhu illa min talatin gaba ɗaya aikinsa sun yanke sai abubuwa uku da za su gudana duk idan bawan Allah yau aka ce ya kwanta dama to kuma abubuwa sun tsaya ta sai ɗayan ukun nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana da yayi a'a tonon bohul yayi gina makaranta yayi gina wakafi yayi hanya ya gina wa mutane ko bishiya ya dasa dai da su da dama ko tafi yasa ya ba wa makaranta suna karatu da shi duk an karkashin wannan na biyunsa annabi ya sa'au ilimin yuntafa'u bihi ko ilmi da ya bari ana amfana da shi kaji amfani ilimi. jahili bayi da kaso a wannan guri kwata-kwata sai mai ilimi. ka sani ka sanar to ko baya ka bi izinin lahi ilmin zai sa ladin ka innan na ilmin nan zai same ka na uku sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwaladin salihin yad'u lahu ko da mai kyau da ka bari wanda zai ta maka addu'a bayan tafiyanka to waɗannan abubuwa suke gudana bayan mutuwanka duk mutumin da ya akasin wannan kaga ya samu matsala Allah ta'ala ya taimake mu ya yassare mana na'am wannan hadisi imam muslim ya rawaito wa anhu har yanzu dai daga Abu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Aba Hurairah yace na ji manzon Allah tsira da mun san Allah tabbata gare shi yana cewa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi ta'ala wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman Allahu akbar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya mal'una duniya daga ganin nan la'ananniya ce Allah ya tsine mata mal'unun ma fiha abin cikin ta ma gaba ɗaya la'ananniya ce illa zikrullahi ta'ala wa ma walahu sai fa kade ambaton Allah da ke ciki da kuma abin da ya jibinci wannan wa aliman aw muta'alliman da kuma malami ko mai neman ilimi da yace da yake cewa wa ma walahu nan ana nufin ba'atullahi bi wa Allah madaukakin sarki da shi yake nufi da wa ma walahu kaga duk abin da sun kuyen wannan ne na duniya zama cewa la'ananniya ne ya ku wa musulmi Allah ta'ala Ya yan wa musulmi daga karshe sakatare ya zo ya tsayar da ni da dama abin namu kuma ya zo karshe dama na faɗa muku ɗalibi ne abin namu kullum rajulub ne su Allah madaukakin sarki ta tara mu a cikin ladan da muka yi na kuskure kuma daga ni ne daga shaidan Allah ta'ala ya shafe shi a zukatan masu sauraro hakika kuma muna farin ciki da irin wannan halartowa da malamanmu suke yin gurin wannan abun musamman ga shi limamin mu na masallacin jawa na akko alhaji Allah da mafi karfi ko muna fatan allah ya kara musu karfin gwiwa muna jin dadi muna ganin wayannan a gefe mu ga su mala da mu alasan daga lomi wayannan jigajige ne malam muna jin daɗin tafiya da irin wannan ba wai shi yace wai tafiya da gwaninka akwai daɗi to Allah madaukakin sarki gaba gaba dai har gaban manzo Allah ya kai mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari malam Muhammad Umar wato daga zangomari aramma kuma malami mai wa'azi muna masa addu'a Allah saka masa da alkhairi ya yi mana nasiha kamar yadda shugabanni suka ba shi dama ya je ya yi nazari akan abun da ya shafi ilimi muna fatan Allah sa mu yi amfani da abin da muka saurara